kuba hari abadandaza batandika ku munsi ku munsi amafagitire yabo ngo bifise ingaruka nyinshi iyo hageze gusubizanya amatagisi hagati ya leta n'umudandaza kandi ko byerekana ko umudandaza aba adaharura ibyo ariko arakora ku munsi ku munsi nayo mu gihe abadandaza bo mu manuko bw'igihugu basaba kuronswa amafaranga y'agaciro nk'uko abo mu gisagara cya bujumbura bayaronswa mu ishyirahamwe ry'amabanki n'ibigega byo kubitsa no kuguranana bamenyesha ko ayo mahera akenye mu gihugu mu ntara ya muyinga imiryango itandatu y'abatwa iramaze kwinjira mu mugambi wo gutera ikawa ukwinjira muri uwo mugambi rero ngo bituma iyo miryango itera imbere bizotuma iva no mu bukene ayo n'ayandi muri ano makuru ahagarikiwe mu buhinga bw'ibyuma na emeti usemitebutsi shari makoto ngiye kuyashikiriza sangwa ikaze bivugwa na jean berkimansi n'imbona agejwe amatagisi yo hagati mu gihugu mu kigobere asigura ko kuba batandika ayo mafagitire bifise ingaruka nyinshi iyo hageze gusubizanya amatagisi hagati ya leta n'umudandaza tumukurikire ibyigwa biramaze kuba nabamenyesha yuko ibyo vyigwa byerekana yuko abantu bamwe bamwe canke benshi batahora bandika fagitire kuko bavuga ngo uyisabye turayimuha hariho n'abavuga yuko bibatesha umwanya iyo bari baradandaza mugo ntibashobore guca bandika iyo fagitire bagasigara barabyandika ku mugoroba cyangwa ukwezi guhetse ibyo rero iyo nyifato ni nyifato iba yuko umuntu akora ibintu abiharura ku munsi ku munsi ikindi cyigwa twakoze ni uko dusanga iyo umuntu adafagitura mu nyuma agaruka akabwira obere nk'abarangurira ibintu hanze cyangwa n'ababigurira ngaha ati burya itagisi twe twatanze turi ko turagura turayiyisubiza yose bikaca bisabwa yuko leta nayo nyine isabwa gusubiza iyo tagisi kuko umuntu umudandaza arariha nawe nyine tagisi yariko ararangura ikidanazwa ciwe iyo ayirishe ayayisubiza muri iyo tagisi yaka abaje kukugurira hanyuma agashikiriza leta agashikiriza obere ayasigaye akuyemo ayo yari yararishe niho rero tuca dusanga iyo atagiye arafatura iyo atagiye arandika kuri iyo fatura aca yerekana ahubwo ko ariwe yosubizwa hariho abantu benshi benshi rero bafise ibiharuro byerekana yuko bosubizwa mugabo atari byo tukiri imiravugwa mu gisata cy'ubutunzi abadandaza bo mu manuko bw'uburundi basaba kuronswa amahera y'agaciro nka bagenzi babo bibujumbura mu nama yabahuje kuri uyu wa kane n'abo mwishyirahamwe ry'amabanki n'ibigega byo kubitsa no kuguranana bamenyesheje ko ayo mahera y'agaciro akenye mu gihugu ni inkuru ya mugenzi wacu jean Pierre misago abadandaza bo mu gihugu hagati ntibaronswa amadolari nka bagenzi babo b'ibujumbura bigatuma batoshobora kuja mu ihiganwa nabo nk'uko uyu mudandaza wo mu rumonga bivuga uno munsi ugiye bujumbura urayaga n'abadandaza bamwe ukumva ko baronka amadolari ayo madolari bakayaronka kuri kijya giciro muga tugenda kuyagura kuri marishe ukatusanga ari ku rugero rwo hejuru ni ukuvuga ryahiganwa muri ko muravuga kuri twebwe bamwe bamwe bini inyuma twebwe tuca turushwa n'abari hariya begereye kumbura bashobora gushikira ba bakuru bakabahereza y'amadolari kuri ca giciro gisanzwe bwiza urumva wewe ufate ku bihumbi n'atandatu nanje nje ngena ku bihumbi bibiri n'amajana atandatu none wumva urwo rudandazo twebwe tuzorukora gute nasaba rero ko ino muri aya amabanki turimo natwe bwe dukeneye amadolari ko boyaduha ku bwa sirire sigejeje umukuru w'ibanki bgf amadolari arakenye mu gihugu no mu mabanki ayagize araboneka nayo agakoreshwa mu kugura igitoro cyangwa imiti ndababwiza ukuri amadolari akenye akenye mu gihugu akenye mu mabanki ayo dufise rero dusaba ko hari ibintu bimwe bimwe akora kurusha ibindi niba uje urondera kudandaza ikintu twibaza ko gifasha benshi kurusha tuvuge nk'ibitoro cyangwa nk'umuti bizokumvikana kurusha ibindi sirire sigejeje mu rumonge radiyo isanganiro sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro amakuru arabandanya kuri radiyo isanganiro aho ku kwezi k'umunani ngo kuzorangira atamwana segerereza canke wo mwibarabara azobavugwa mu gisagara ca Kayanza ibishikirizwa n'urongoye iyo ntara anise yizeye amenyesha kandi ko kuva ku mutumba gushika mu ntara hagiye gushigwaho komite yo gufasha abatishoboye mu ntango z'uno mwaka ngo abajejwe intwaro n'igipolisi ku rwego rw'intara baregeranije abana bari bari mu mwibarabara barenga 60 tumukurikire twasanze icyo gihe twashoboye kwegeranya abana barenga mirongo indwi ariko twasanze abana bose bava benshi nka mirongo icyenda n'umunani ku ijana bava muri komine kayanza mu mitumba yegereye no komine nyine hagisagara kandi dusanga abatari bake muri bo barabisa ababyeyi abo twasanze badafise ababyeyi ni bakeyi cyane ariko dusanga kenshi ababyeyi babo ni ba ntawe nikora eh, usanga nabo ari ba bana nyine bavuka mu miryango irimo abana benshi eh, badashobora kuronka uburyo bakurikiranwa bikwiye bakaca bajya mu ibarabara eh, ingingo rero twafashe ni ukubakura mu ibarabara biragora kuko turabakurayo uno munsi hahera iminsi itatu bakongera bahagaruka twongera tukabikora bakongera bakagaruka eh, ni ukuvuga yuko rero twebwe turi ko turaraba ingene ku mutumba ku mutumba hoba ikomite ijeje gufasha abatishoboye ibyo twise mu gifaransa komite do solidarite corinere kandi mu ikomine iyo komite zojaho ndetse n'urwego intare zojaho kandi ibyo tubaza ku kwezi k'umunani tuzaba tutarabishikako twibaza ko bigenze gutyo eh, ayo makomite zabajeje kuraba ingo zifise ingorane kurusha izindi eh, kuraba ingo kumbura hariho abana bigora kwiga hariho abana bigora gufungura kugira ngo bashobore gufashwa ku mutumba kumbura ibyo ku mutumba tazaba bishoboje baheza bashikirize komine komine yishikiriza intara nayo turako turonka tutodora mugoti tuzi aho tudodorera abaribo bumve yuko rero abavyeyi bose bariko baranyumva bumve yuko uno mwaka tudakeneye yuko umwaka bwiza guhera atamwana n'umwe ari mw'ibarabara ngaha mu ntara ya Kayanza kandi tubaza ko no mu gihugu cose ariyo ntumbero yafashwe si abana gusa reka n'abandi bose basegereza mw'ibarabara bo bongera baragabanutse kera bari benshi cyane uyarongoye intara ya Kayanza ashikiriza kandi k'intwaro ifatikanije n'igipolisi gikinga impanuka bagiye kubuza abana bava mu Kayanza bamanuka mu gisagara ca Bujumbura binyegeje inyuma y'imiduga minini minini n'ubu nyene bunamatari w'intara ya Kayanza nta kintu kira nk'ako abana benshi baravuye mu Kayanza umugabo kuva mu gisagara ca Bujumbura bafatiye ingingo yo kwirukana abantu bari mu gisagara baba bidaciye mu mategeko twarabonye ko ari abanyakayanza batari bake birukanwa kandi abo birukanwa benshi ntibari abana benshi bari abantu bakuze twarabakiye turabasubiza mu miryango yabo mu guhe n'abaduciye inkunga barasubira i ariko rero hari igihe usanga bagiye ari abana bagakurirayo bakabirayo abagabo cyangwa akabirayo abakobwa n'abagore bakuze tukiri mu buraruko bw'igihugu imiryango itandatu y'abatwa imaze kwinjira mu mugambi w'igutera ikawa nk'uko byemezwa n'ujejwe ugukurikirana icyo gitegwa mu runani rw'abarimyi mu ntara ya muyinga ukwijukira imigambi iterambere byotuma uwo mugwi w'abarundi utera imbere eh, ntiwifate nk'ukumiriwe ariko gushika ubu nta matongo bafise yo guteramo izo kawa ni ya mugenzi wacu diedone nzeyimana umugabo yitwa ivuzimana wo ku mutumba jarama komine buhinyuza intara ya muyinga ni umwe mu batwa bake baza bagiye mu mugambi wo gutera ikawa uyu mugabo ati abatwa bamenyereye gufashishwa ibintu bitarama nk'imfungugwa impuzu bigatuma bama mu bukene no gukumirwa bidasize inyuma niko gufata ingingo yo kwinjira mu gisata cy'ikawa atera ikawa zirarurwa mu ijana ingorane afite gushyika ubu ni itongo rito ku metero mirongo itatu ku mirongo itanu ubu huzuye ikawa ntaronka ahandi ngari butere ibiterwa mbumbarugo mu ntara yose imiryango itandatu yo mu makumyabiri na gasogwe na buhinyuza niyo yonyine imaze kwinjira mu mugambi wo kunagura igiterwa cy'ikawa nk'uko byemezwa na udasinizigiye imana ajejwe ikurikiranwa ry'ikawa mu runani iteye intambwe ruhuza abarimyi b'ikawa mu ntara ya muhinga mu gihe hari umugambi mushasha wo kunagura igiterwa cy'ikawa ifashwe mu mugongo n'i banki y'isi uha uruhara abatwa nk'umugwi wo gushigikirwa ku buryo budasanzwe aimable sibomana aserukira ishyirahamwe gishinzwe guteza imbere urwaruka rw'abatwa avuga ko kujya muri iyo migambi ari byiza ariko ngo icya mbere ni uko abajeje intwaro babanza kubarunsa amatongo yo kuyiranguriramo badende jumayine umuhanuzi waramatari w'intara ya muhinga mu by'ubutunzi avuga ko abajeje intwaro haba mu makomine cyangwa ku rugero rw'intara arakoze mugenzi wacu Diedone imana turangiza amakuru yacu muyavugwa mu bijyanye n'inkino ubushuhe budasanzwe hamwe no gukinirwa nabi ngo nizo ntambamyi abakinnyi b'intamba mu rugamba bagize mu rukino rwo gusubiza rwo kuri uyu wa gatandatu mu gihugu cya Djibouti ibyo bivugwa n'umumenyereza wabo bigeme b'abarundikazi batarenze imyaka mirongo ibiri inyuma yo gutsindira imuhira iwabo abigeme bo mu gihugu cya Djibouti bibiri kuri kimwe Daniela ni ntibimenya avuga ko we n'abo bafashanya kumenyereza umugwi w'abigeme bagiye kongereza ingufu mu kwitegurira urukino ruzobahuza na bafana bafana wo muri afurika y'epfo tumukurikire ego nibyo twaratsinze iyo ntsinzi ariko twayitahanye bivuye kure kuko twarakinye abakinnyi barababaza ngira niyo migambi bari babahaye iyo kipe muri tibuti ariko turagerageza turagwana bakiriye bararondera iyo ntsinzi intsinzi y'ibitsina bibiri mwakiriye gute nk'umumenyereza irakwiye oya sinavuga yuko eh, ikwiye ariko ndabye itaba rimwo ni na kirema turimo kuri twebwe abamenyereza bavuga yuko ikwiye mu minsi mike y'imuzo kina n'umugwi wa Afrika y'Epfo eh, wakuye mu higanwa umugwi wa Namibi urukino mugiye kugwitegurira gute eh, urukino tugiye kugitegurira twongereze kugusumba twarabonye aho turwaye twarabonye aho kongerereza bisigura yuko akazi kadacayeho icyizere kiriho ko muzokora mu higanwa umugura afurika y'epfo yego birashoboka cyambere coro coro tubikesha abakinnyi hama tuzokora ko abakinnyi turabizeye barashobora gukora ibishoboka byose aricyo gituma natwe tuzoba ubumenyi tuzi dukorane tugerageze kubashikana kure ni igiki mwifuza federasiyo babafasha ni igiki mwifuza igihugu cyobafasha kugira ngo bikunde umugwi serukira igihugu abatarenze imyaka mirongo ibiri bazokine inkino za nyuma ipari mu Faransa icyo twabasaba ni ukubandanya bongereza ingufu nk'uko bari batangiye kudufasha abandanye badushyigikira icyo dusabye tukironkaho ko twahora kuko nibyo bituma bitera intege abakinnyi bagidishaka gusumba kuko baba babona bafise ababashyigikiye daniela ntibimenya yakuwe kuri telefone na mugenzi wacu evariste nzi ko banyankani no ngaha amakuru yacu twabateguriye kuri uno murango agarukiye ariko kuba yafatiye mu nzira tubibutse ingingo nkuru nkuru zari ziyagize kuba hariho abadandaza batandika ku munsi ku munsi amafagitire yabo ngo bifise ingaruka nyinshi iyo hageze gusubizanya amatagisi hagati y'abareta n'abadandaza kandi ngo byerekana ko umudandaza aba ibyo ariko arakora ku munsi ku munsi mu gihe abadandaza abo mu manuko bw'igihugu basaba kuronswa amafaranga y'agaciro nk'uko abo mu gisagara cya bujumbura bayaronsa mu ishyirahamwe ry'amabanki n'ibigega byo kubitsa no kugurana na bamenyesha k'ayo mahera akenye mu gihugu nayo mu ntara ya muyinga imiryango itandatu y'abatwa iramaze kwinjira mu mugambi wo gutera ikawa kwinjira ngo kazotuma bashobora kwiteza imbere ndashimye mugenzanje Aime Tusemi ari mu binga bw'ivyuma Sharima ko tunijana yabashikirije mukanya murakurikira amakuru makuru makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru turabaramukije tubaha n'ikaze muri ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru nta n'umwe ashaka kugira icyo ashikirije ahero ku mubonano wabereye i Helsinki nibanga nakadasohoka reka no makuru tuyatanguze n'ijambo ry'intangamara ry'ikinyamakuru iwacu rigira riti ibyizigiro by'Helsinki ku bw'ubutegetsi bw'i Bujumbura nta n'umwe yaserukiye leta muri uwo mubonano uko biri kose umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD waraserukiwe muri uwo mwiherero watunganijwe n'ishirahamwe CMI iryo shirahamwe rikaba ari ryo wahoze arongoye igihugu ca Finland uyu munsi rikaba rikorera mu gisata cyo gukemura amatati iwacu iti mu gihe ibiganiro by'iyarusha bisa n'ibyahagaze iryo shyirahamwe rirakwiye gukora kugira ngo rihuze abatavuga rumwe mu bibazo Burundi ubutegetsi bw'ibujumbura ntibwemera abatavuga rumwe nayo bari muri senaheti aba nabo ntibemera ubwo butegetsi bw'ibujumbura iwacu ikibaza iti mbega yoba ari intango y'ibiganiro birimo bose byaba bisabwa n'amakungu iyo bijya hose nk'uko bibandanya byandikwa na iwacu iyo nama nama ituma abantu bibaza koko ibyayivugiwemwo bamwe barakekeranya abandi basa nuko ataco babizi abandi ariko babibona nk'icihutisha umugambi wo kuva mu bibazo Burundi burimwo hirya gato ikinyamakuru iwacu cibaza kiti mbega naho perezida wa Tanzania Magufuli yoba yatumwe na bagenzi we kugira ngo perezida nkuru nziza agire ibyo ahevye kubw'ivyo elsinki kaba yarashobotse iwacu irandika kandi ko amashure yigenga atungwa agatoke n'umushikiranganje w'indero ico kinyamakuru kigaruka ku itangazo ryo kuwa kane igenekerezo rya gatatu umyandagaro umwaka turimwo umushikiranganje ndirahisha amenyesha ko kuva mu mwaka uza ukwambara impenereza amaherezo ugusiga inzara canke kugira amatelefone ngendanwa bitazosubira kwemegwa abazobirenga ko ngo bazohanwa bikomeye Ikinyamakuru avuadora nsenya naco kigaruka ku ngingo zafatiwe abanyeshuri bariko baritegurira ikibazo ca leta cuno mwaka umushikiranganji yarihanije pe ugucegwa mu gihe cyo guhamagara birabujijwe uzocegwa ngo ntazokora ikibazo ibibazo byose ngo bikazoca bifutwa ku munyeshuri wese azofatwa ariko yiba ikibazo nubwo azoba ari ikibazo cya nyuma mu kugwanya ubusuma bw'ibibazo bwose bwo haba aho hambere abayobozi n'abajejwe ibyigwa ku mashuri nibo bahagarikira ibibazo ubu naho abigisha bo mu ishuri shingiro ngo nibo bazobihagarikira ikindi kibujijwe ni uko umunyeshuri wese azogumana telefone mu kibazo n'ubwo izo bizimije ngo ibibazo byose bizoba bibaye imfa gusa atakirinze gusabwa ubushikiranganje bw'indero bwarafashe ingingo ko kuva ubu ugucungera icyo kibazo cya leta cy'uno mwaka bizokogwa n'abigisha mu mashuri nshingiro kikazokogwa kuva ku igenekerezo ry'indwi ni kuri uyu wa mbere gushyika ku igenekerezo ry'icumi z'uko kwezi k'umunani amakuru ashyikirizwa n’iminyamakuru amasengesho bita renouveau charismatique Emmanueliste mu gifaransa ituma imibano mu miryango itamera neza imasare turi muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza nkuko byandikwa n'itororokanirizo ry'amakuru wa BP ingo zibiri ziramaze kuvana abakenyezi bakaba bahisemo guheba abagabo babo bakurikira uyo mugwi ukorera amasengesho yawo mu mihana bugorovye umwe muri abo bakenyezi ngo akaba amaze gutwara imbanyi sabo bonyene nk'uko bibandanya vyandikwa na BP hari abakobwa babiri ngo bahora baba kwa musaza wabo ubu ngo barimutse baja kuba muri iyo mihana iberamwe ayo masengesho abagore bayajamwo ngo ntibasubira kubaha abanega babo nk'uko ABP ibandanya ivyandika bamwe muri abo bakobwa bakaba bakiri bonyine mbere abandi bakaba bataranaronka abo bayaga ibikomeye sinari bwaheze kuvuga Daniel acarampagarika ati imisore y'uno munsi ihitamwo abigeme bafise ubutunzi bahagaze neza yaga itubuzima bwo mu rugo ntibuguma bworoshe inyuma y'iminsi mike y'ubugeni amafagitire aragwira rimwe na rimwe bikagwa mu mugongo w'umugabo gusa uri rasiyo uri itike yo kwiyunguruza amabahasha yo guterera abagenzi nayo akagwira inyuma y'ubugeni urabaca ku mazi ku minsi ya gatandatu nka yose n'ibindi urutonde ni runini ngo igikenerwa nk'uko byandikwa na yaga yibaza iti igitangaje ni iki ukwizigira gufashanya n'uwo mugiye gusangira ubuzima bwose uvuga ukuri inshuti yanje Daniela akaba ari no ngaha turangirije ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri indwi dusozereye mwe yashikirijwe na Placide niyo mwungere afadikanije na Mihaye Kanyange tubifurije ibihe byiza ngahi wanyu naho ubutaha amakuru ashikirizwa n'ibinyamakuru